Labrīt, rādījām arī Latvija klausītāji 9 un 1 minūte piekdienā 14. janvārī ar TV ētrā priesteris Pēteris Skudra un laiks šīs dienas eh, katehēzei. Šodien eh, piedāvāju ieklausīties eh, pavesta Franciska vadītajā katehēzē trešdien. Viņš turpina savu katehēžu ciklu par Svēto Jāzepu, Un mēs pagājušo nedēļu runājām par to aspektu, ka svētais Jāzeps bija Jēzus auģu tēvs, un pāvis Francisks pievērs uzmanību tam, ko nozīmē būt par tēvu, būt par vecāku, ka, ko tad arī cik svētīgs un kāds žalsirdības darbs ir tad arī šī te, uh, bērnu pieņemšana savā ģimenē, adoptēšana, kā tāda viena no augstākajām mīlestības izpausmēm, tad šo trešdien, 12. janvārī, pavests Francisks katehēzē pievērs uzmanību tam aspektam, ko min svētie raksti, gan Matejs, gan Marks, ka svētais Jāzeps ir bijis galdnieks vai namdaris. Ja, un tad arī uh, Eh, Marka evaņģēlijā mēs, eh, un arī Mateja evaņģēlijā mēs lasām, ka cilvēki pat savā starpā tā kā strīdās un pat iejaunojas, ka lūk, eh, Jēzus taču ir galdnieka dēls, no kurā nes viņam visa šī gudrība. Tad, jā, mēs raugoties uz svēto Jāzepu, tad varam uh, redzēt eh, darba nozīmi. Arī Jēzus mācījās amatu no sava auģu tēva, tāpēc aicinu arī tevi eh, klausītāji iesaistīties eh, šajā sarunā un padalīties ar to, ko tev nozīmē tavs darbs, tavs profesionālais darbs, kā tu jūties savā darbā, vai tev patīk tavs darbs vai nepatīk tavs darbs, ar kādām grūtībām tu saskaries eh, savā darbā un vai eh, tu redzi eh, savu darbu kā tādu svētdarīšanas līdzekli, kas tev palīdz iet svētuma ceļu, tad eh, droši vari dalīties ar savām pārdomām, ar savu pieredzi par darbu, zvanot uz numuru 67 969 131, vai arī rakst īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī raksti e-pastu uz studija at rml.lv, tad vari padalīties ar savu pieredzi, ar darbu, kā tu jūties savā darbā, kā tas palīdz vai nepalīdz tev augt svētumā. Priestera katehēze Meklē atbildes uz ticībai svarīgiem jautājumiem katru darba dienu 9 no rīta. Jā, tad uh, svētais Jāzeps, kā galdnieks, uh, namdaris, uh, mēs... Uh, par Jēzu lasām, ka cilvēki viņu pazīst kā e, galvenieka e, dēlu. Tā ir tādā, zināmā mērā, viņa identitāte, e, no kuras viņš arī nekaunās. Un grieķu valodā tad pavests norāda, ka ir lietots termins tekton, kas apzīmē to Jāzepa darbu, un to var tulkot dažādos veidos. Pāvests saka, tad eh, baznīcas tēvi latīņu valodā ir izvēlējušies šo vārdu eh, galdnieks, bet eh, pāvests aicina tad paturēt prātā tā laika, nu, teiksim tā, kultūru un to situāciju, kurā tad tie cilvēki, kas uh, prata, teiksim tā, apieties ar koku, eh, tad eh, veid taisīja ne tikai kaut kādus darbarīkus vai mēbeles, bet eh, koks tika izmantots arī celtniecībā. Ja, tad koka konstrukcijas tika izmantotas, piemēram, kaut kādiem rāmjiem, ja, kur nezinu, durvju ailēm, eh, logu ailēm un tā tālāk, vai eh, šo jumtu veidošanai, kas kalpoja arī kā tādas terases, eh, tātad um, svētā Jāzepa darbs varēja ietvert arī šo celtniecības aspektu. Tātad viņš prata ne tikai uztaisīt kādu arklu, kādu darbarīku, kādu galdu, bet arī tad varēja uzcelt kādam māju vai vismaz piedalīties pie šīs mājas celšanas, nezinu, tēšot kādus baļķus priekš sijām un tā tālāk, tad viņš, tas bija tāds plaša spektra darbs, kas, ko varēja prast svētais Jāzeps un ko tad arī viņš būtu iemācījis savam auģu dēlam Jēzum. Uh, Tas bija noteikti smags darbs, grūts darbs, un mēs arī tad no evaņģēlijiem varam nojaust, ka tas bija nepārāk labi apmaksāts darbs, jo tad, kad Jēzum un, piedodiet, Jāzepam un Marijai bija jānes Jēzus uz templi upurēt, tad viņi upurēja nabadzīgo cilvēku upuri par savu pirmdzimto, tas bija uh, baložu pāris. To mēs arī atrodam Levītu eh, grāmatā, grāmata, ko mēs arī tagad lasām eh, ehm, raidījumā Ceļš uz Emausu, un tad eh, Levītu grāmatā, kas ir trešā mūzes grāmata, 12. nodaļā, 8. pantā ir teiks, bet ja nav pie rokas tik daudz, cik par jēru nākas, tad lai ņem divas ūbeles vai divus jaunus baložus, vienu dedzināmam upurim, bet otru grēku upurim. Tātad tādi turīgie cilvēki varēja atļauties um, upurēt jēru par jaundzimušo, bet nabadzīgie tad upurēja divus jaunus baložus. Un mēs varam secināt, ka uh, droši vien visas ties uh, dāvanas, ko Jāzeps un Marija saņēma no austrumu gudrajiem, um, būs uh, iztērētas uh, bēgļu gaitās uh, dodoties uz Ēģipti un uzturoties tur, un tad pēc tam arī atgriežoties no Ēģiptes un strādājot savā profesijā, tad Jāzepam ir bijis visai grūti uzturēt nu, tā teiksim, tā, nodrošināt uh, savai ģimenei uh, visus tādus nu, turīgas ģimenes apstākļus. Viņi drīzāk ir bijuši nabadzīga ģimene. Uh, jā, un tā tad uh, Pāvis arī atgādina, ka šis ir tas amats, ko jaunais Jēzus mācījās no sava tēva. Un tad, kad Jēzus uzsāka savu publisko darbību, kad viņš sāka sludināt, tad cilvēki jautāja, Mateja evaņģēlija 13. nodaļā mēs eh, varam lasīt, ka no kurienes tad viņam visa šī gudrība, eh, mēs taču zinām, ka viņš ir eh, galdnieka dēls, Marijas dēls, mēs pazīstam viņa brāņus, um, un cilvēki ieļaunojās no viņa, to mēs lasam šīs te nodaļas noslēgumā, viņš tātad bija parasts galdnieks, nabadzīgs galdnieks, bet runāja kā tāds likuma pazinējis kā tāds teoloģijas doktors. Un tas cilvēkus ieļaunoja. Tad ši, <clears throat> šis Jāzepe tāds biogrāfiskais aspekts pavestam Franciskam liek paraudzīties uz strādniekiem šodien un uz darba situāciju vispār šodien un arī uz darba nozīmi. Uh, cilvēka dzīvē. Tas ir būtisks mūsu identitātes, tā ir tāda būtiska mūsu identitātes daļa, un par to mēs tad arī runāsim šīs katehēzes turpinājumu. Atgādinu klausītāji, ka es labprāt priecāšos dzirdēt, ko tev nozīmē tavs darbs. Tu varbūt var arī, tev nav obligāti jāizpauž kādā profesijā tu strādā, uh, ja tu to nevēlēsi šeit ēterā, bet tu noteikti vari padalīties, ko tev nozīmē tavs darbs, kā tev tas palīdz izpaust sevi, kā tev tas palīdz iet sava aicinājuma, svētuma ceļu, vai tu savā darbā arī sastopi Dievu, vai, teiksim, tas palīdz tavās attiecībās ar Dievu, tu droši vari par visām šīm lietām dalīties ar mani, ar pārējiem klausītājiem, uh, To būtu ļoti interesanti dzirdēt, kā mēs katrs raugāmies uz darbu, tad lūdzu, lūdzu, lūdzu, zvani uz numuru 67 969 131, arī raksti īziņas uz numuru 266 77 272, arī raksti e-pastu uz studijāt rml.lv. Tad kāda ir tava pieredze ar darbu un kā tu vari realizēt sevi savā darbā, kā tu vari izpildīt savu aicinājumu savā ikdienas pienākumu pildīšanā. Un tagad dziesma veltīta svētiem Jāzepam. Pamoziņa, mo Jēzu, pamā. dzīvosies, daudzībos slūvēsies, drēžo pīlā.

peace. yeah. Uz namiklo tu bija bērniem. Rīta katehēze. Ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9 un gandrīz jau 18 minūtes piekdienā 14. janvārī ar tevi ēterā priesteris Pēteris Skudra. Šodien katehēzē mēs iepazīstam pāvesta Franciska uzrunu, kuru viņš sacīja trešdien tiekoties ar svētceļniekiem, tad jau vairākus gadu desmitus, es tagad nepateikšu, kurš pāvests to ir aizsācis, bet katrā ziņā ja, tas jau ir tāda tradīcija jau labu laiku, Trešdienās, eh, ja nemaldos, deviņos no rīta pāvesti uzrunā eh, sveceļniekus, vai nu tas notiek Pētera laukumā, vai arī, ja laikapstākļi nav pārāk labi, tad eh, Pāvila sestā zālē Vatikānā, tad ir parasti arī kādi temati, ehm, Jānim Pāvilam otrajam tāds slavenākais ehm, katehēžu cikls, eh, kas tagad jau ir pārvērsts veselā teoloģijas nozarē, ir ehm, katehēzes par eh, tās šodien nosauktas miesas teoloģija, eh, tad katehēzes par radīšanu, par cilvēka mērķi, cilvēka arī šo jā, fizisko pusi, eh, kas arī ir eh, svēta un eh, tas arī skar mūsu identitāti, gan attiecības ar citiem, mūsu seksualitāti un viss jutekliskais un tā tālāk, tad viņš vairākus gadus, nu tāds apjomīgs tas materiāls, kur viņš ir runājis par cilvēku, par cilvēka dabu, un tagad jau tas ir attīstīts tādā ļoti svarīgā īstenībā teoloģiskā nozarē, ka mēs bieži vien runājam par cilvēku tikai kā par tādu garīgu būtni, vismaz ticības kontekstā, bet varbūt kādreiz aizmirstam, ka cilvēks ir viss vienā veselumā, gan dvēsele, gan miesa. Ja, un tad arī šai miesai ir kāds, nu, tā arī piedalās mūsu garīgajā dzīvē. Un arī darbs, darbs arī uh, ir būtiska mūsu identitātes sastāvdaļa un tas, kā mēs sevi izpaužam un tas, kāpēc Dievs mūs vispār ir radījis pasaulē. Liels paldies Andrejam par drosmi. Andrejs mums ir uzrakstījis ēpastu, ka viņš ikdienā nodarbojas ar automatizācijas informācijas sistēmu izstrādi, kuras izmanto mākslīgo intelektu. Tātad kaut kas līdzīgs, ja nemaldos tam, ar ko nodarbojās mūsu arhibīskaps, kad viņš bija kļuvis par inženieri. Un Andrejs saka, ka viņš jūtas divējādi par savu darbu. No vienas puses tas ir moderni, progresīvi, attīsta tehnoloģijas, padara cilvēkiem dzīvi ērtāku. No otras puses e, cilvēki zaudē darbu, jo viņu amati vairs nav aktuāli un tos aizvieto tehnoloģijas, bet ceru uz labāko, ka labums tomēr ir vairāk kā ļaunums. Andrei, liels paldies, eh, paldies par tavu dalīšanos un par to, ka tu jūties divējādi par savu darbu. Aicinu arī tevi, klausītāji, pievienoties Andrejam un eh, padalīties ar to, kā tu jūties par savu darbu, kādas pārdomas tev darbs izraisa vai eh, tev darbs palīdz augt tavās attiecībās ar Dievu vai caur to tu vari izpaust kaut kādas attiecības ar Dievu tad eh, droši eh, var zvanīt uz numuru 67 969 131. Tie jau zini, ka es priecājos dzirdēt arī tavu balsi šeit ēterā, vai tad var arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272. Vēlams jau tagad eh, sākt rakstīt tās ziņas, zvanīt uz ēteru, lai nesanāk tā kā vakardien, ka tiek sasūtītas īziņas pēdējā brīdī, un tad tās visas nevaram paspēt nolasīt, jo gluži vienkārši pārāk īsā laikā sasūtīts daudz ziņu. Šodien gan mēs, protams, varēsim turpināt sarunu pulksteni desmitos, jo kā ierasts piekdienās, tad desmitos pēc lūkšanas ir laiks uh, rīta cēlienam, kur tu vari arī droši izpausties klausītāji, daloties ar savu pieredzi, ar saviem jautājumiem. Tātad darbs ir šīs dienas temats, jo svētais Jāzeps bija galdnieks, namdaris, kurš savu amatu mācīja Jēzum. Arī tad Jēzus bija pazīstams kā galdnieka dēls. Šis amats varēja iekļaut ļoti plašu prasmju spektru, sākot ar, um, sākot ar uh, mēbeļu vai instrumentu taisīšanu un beidzot ar ēku uh, celšanu, tad uh, pavests saka raugoties uz svēto Jāzepu, Viņš saka, tas man liek domāt par visiem strādniekiem visā pasaulē, īpaši par tiem, kuri uh, strādā nogurdinošu darbu kādās raktuvēs vai, vai kādās rūpnīcās, īpaši arī tiem, kuri tiek eksploatēti bez kādiem dokumentiem, kuri ir darba upuri. Viņš saka, mēs arī esam to piedzīvojuši šeit Itālijā, ka pat bērniem ir, bērni ir spiesti strādāt, un tad vēl ir arī šie cilvēki, kuri savu iztiku, mēģina kaut kā nopelnīt, rakņājoties pa miskastēm, meklējot kaut ko noderīgu, ar ko varētu, ko varētu iemainīt pret savu iztiku. Tāpat tad pavests saka, es lūdzu atļaujiet man atkārtot visi šie apslēptie strādnieki, smaga darba darītāji, raktuvēs, rūpnīcās, domāsim par viņiem. Domāsim par tiem, kuri tiek eksploatēti darbā bez kādām, bez kādiem dokumentiem, kuriem tiek maksāts aploksnēs vai kuri tiek arī kaut kā apmānīti ir samaksu, kuri nesaņem pensiju par savu darbu, kuriem nav nekādu darba drošības, tad uh, jā, domāsim par visiem šiem cilvēkiem, arī par tiem, eh, kuri ir eh, cietuši negadījumos savā darbā, īpaši tad tie, kuri cieš šajos eh, nu, darbos, kur viņi strādā bez kādiem dokumentiem, bez kādiem līgumiem, jā, kur netiek nodrošināts tad nekāds atbalsts, Eh, lai atgūtos pēc šīm traumām. Tad bērni, kuriem būtu jāspēlējās, bet kur ir spiesti strādāt kā pieaugušie, eh, tad arī nabadzīgie, kuri eh, rokās pa atkritumiem, lai varētu iemainīt kaut ko, tie visi ir mūsu brāļi un māsas, kuri nopelna savu iztiku šādā veidā, un tas viņiem galīgi nav viņu cieņai atbilstoši domāsim par šiem cilvēkiem, jo tas notiek joprojām šodien. Tad pavests arī aicina pārdomāt par visiem tiem cilvēkiem, kuri ir bez darba, visiem tiem, kuru, kuri klaudzina pie darba devēju durvīm, bet viņiem nav ko darīt, un tad viņi um, ir spiesti saņemt palīdzību uh, Ehm, jā, tur, piemēram, doties pie karitās un saņemt palīdzību pie karitās, bet viņš saka, tas nav cilvēka cieņai atbilstoši. Tas, kas tev dod cieņu, ir nevis tas, ka tu vari pārnest maizi mājās, ko tu vari dabūt arī no karitās, bet tas, kas tev piešķir cieņu, ir tas, ka tu vari nopelnīt maizi. Un ja mēs nedodam cilvēkiem iespēju uh, nopelnīt maizi, tad tā ir sociāla netaisnība. Sociāla netaisnība šajā valstī, kuras līderiem tad būtu jānodrošina katram iespēju nopelnīt iztiku sev un savai ģimenei, iespēju strādāt atbilstoši cilvēka cieņai, uh, un arī tad eh, pelnīt atbilstošu iztiku, kas būtu nepieciešama eh, šodien. Tas ir tad eh, tas, kas um, palīdz mums um, dzīvot mūsu cieņai atbilstošu dzīvi. Tad redzam, ka darbs ir ārkārtīgi um, būtiska mūsu uh, cieņas nu, tāda sastāvdaļa, ka mēs gribam dzīvot cieņpilnu Eh, dzīvi, tad darbam ir eh, būtiska loma eh, mūsu ikdienā. Tas tātad arī ir svarīgi, ka mēs spējam nodrošināt ar darbu katru cilvēku. Te arī, protams, baznīca ir liela loma, kura, piemēram, ar savu sociālo mācību atgādina par darba nozīmi un par taisnīgu Eh, samaksu par darbu, arī nodrošinot visas, eh, eh, neatteiksim nu tā, visu to, ko arī likums pieprasa, ko cilvēki īstenībā cieņa pieprasa, ka viņš tiek, ka viņam tiek samaksāts par darbu, tiek nomaksāti nodokļi par šo cilvēku, tiek ievērota šī cilvēka darba drošība, tiek doti visi nepieciešamie līdzekļi šī darba veikšanai, tiek cilvēks cilvēkam tiek dot arī atpūta, lai viņš var atpūsties no sava darba, ne tikai strādāt, ka viņš spēja arī atrast laiku savai ģimenei. Um, tas tie visi ir tātad aspekti, kas ir saistīti ar darbu, un baznīca vienmēr ir uzsvērusi šo, šīs cilvēka tiesības uz darbu un atbilstoši apmaksātu darbu un atbilstoši nodrošinātiem darba apstākļiem. Uh, diemžēl arī, nu, arī pašā baznīcā varbūt tas nevienmēr tiek ievērots. Arī ir varbūt baznīcā cilvēki, kuri strādā pilna laika darbu, bet saņem algas aploksnēs. Mēs arī te piedzīvojām šo skandālu ar valsts ieņēmumu dienestu, kas uh, varbūt, jā, mums tādā nepatīkamā veidā, bet tomēr uzrādīja šīs eh, nu, nepilnības eh, saistībā ar grāmatvedību baznīcās, un es domāju, ka tā bija arī tāda laba iespēja eh, nu, uz tādu attīrīšanos, laba iespēja uz tādu uh, caurspīdīgumu, ka baznīca to, ko tā māca, uh, arī pati ir aicināta praktizēt, jo mēs noteikti esam dzirdējuši garīdzniekus, kuri vēršās pie varām, pie valdības, ka lūk, ir jābūt caurspīdīgiem, ir jābūt godīgiem, ne korupcijai, ne kaut kādai dubultai grāmatvedībai, ne aplokšņu algām un tā tālāk, tad baznīca šeit arī var būt pati kā piemērs, kura tiem darbiniekiem. Protams, ir cita lieta tiem cilvēkiem, kas kalpo, kas vienkārši savu brīvo laiku velta, lai kaut ko darītu baznīcā, savā draudzē. Tad, protams, ka tas ir normāli, ka viņiem tiek iedots varbūt ka, ka tiek atlīdzināts par nezinu, degvielu vai par līdzekļiem, ko viņi ir iztērējuši no savas kabatas, bet tiem cilvēkiem, kuri visu savu ikdienu, kas viņiem ir pamatdarbs baznīcā, ka viņi arī tad ir um, attiecīgi sociāli nodrošināti, tad es domāju, ka šai ziņā baznīca var būt labs eh, piemērs visiem eh, citiem, ka tā sludina to, ko pati arī praktizē. Pāvests arī eh, pievērš uzmanību jauniešiem viņš ļoti daudz runā īstenībā par to, ka jauniešiem arvien grūtāk un grūtāk ir atrast tādu cieņpilnu darbu. <clears throat> Daudzi studenti studē kaut kādās jomās, bet viņi nevar saņemt darbu, kur viņi varētu tad praktizēt to, ko viņi ir mācījušies un ka viņi varētu nopelnīt iztiku, varētu apmaksāt savas studijas un, diemžēl, tas ir pārbaudījums daudziem jauniešiem, daudziem arī jaunajiem vecākiem, kuri nevar atrast darbu, un līdz ar to nevar uzturēt eh, savu eh, ģimeni un nevar ielausties šai darba tirgu. Eh, protams, varbūt kāds teiks, kas, kas meklē, tas atrod un, un kas grib strādāt, tas atradīs darbu. Protams, jā, tā ir, ka daudzi cilvēki varbūt arī sagaida, ka viņiem tiks kaut kas nolikts uz paplātes priekšām, bet uh, diemžēl, diemžēl tie apstākļi nu, nav tik viennozīmīgi un mēs noteikti varam uh, veicināt šos apstākļus, kas dotu vairāk iespējas cilvēkiem strādāt, būtu vairāk šīs darba vietas atbilstošas katra spējām, katra vajadzībām un katra cilvēka situācijai, kurā viņš atrodās, te arī varam domāt par ne tikai jauniešiem, bet arī, piemēram, par cilvēkiem ar kādām īpašām vajadzībām, ar invaliditāti, ka arī viņiem arī viņi vēlās strādāt un būt, izlietot savus talantus un būt noderīgi sabiedrībai, tad tas ir tas, kā mēs jūtam to savu piederību kopējai cilvēces kopienai. Un, kā pāvis arī norāda, jā, tad arī šie bezpajumnieki, šie cilvēki, kur ir spiesti rakņāties patkritumiem, lai kaut kā uzturētu savu iztieku, tie visi ir mūsu brāļi un māsas, un tad arī uh, varam padomāt, kā mēs eh, varbūt rīkotos, ja kāds mūsu tiešām miesīgais brālis vai māsa būtu eh, bez darba vai eh, strādāt varbūt tādos necilvēciskos apstākļos ļoti daudzi, joprojām pastāv verdzība tiešām tādā izpratnē, kā mēs to pazīstam no vēstures grāmatām. Paldies Dievam Latvijā, par to varbūt tik daudz nedzird, bet ir cilvēki tie paši bēgļi, kas bēg no kara, no eh, nabadzības skartajiem reģioniem, nonāk eh, cilvēku tirgotāju rokās, un eh, šie cilvēki paliek bez dokumentiem, bez kādām, bez kādām garantijām. Arī um, pa mūsu tāds, nu, var teikt, rādījuma arī draugs un sabiedrotais baptistu mācītājs Pēteris Eisāns, kurš vada šo akciju Zvaigzne austrumos, ir stāstījis mums par ģimenēm, eh, kuras, eh, kristiešu ģimenēm, kuras nonāk eh, verdzības apstākļos tieši šī iemesla dēļ, ka tie ir bēguši ehm, kaut kur no, nu, no kādas savas zemes, kur viņu izdzīvošanai apstākļi nav droši, viņu reliģiskās piedarības dēļ, tad viņi nonāk šo cilvēku tirgotāju rokās, kuri tā kā sola, ka vi, lūk, mēs jūs pārvedīsim uz drošāku vietu, bet beigās cilvēki ir spiesti uh, vergot, un uh, viņam tad arī tagad tika vākti līdzekļi, um, ja nemaldos, bija nepieciešami 7000 eiro, lai šādu ģimeni izpirktu no uh, verdzības apstākļiem. Tad uh, varam, varam apmeklēt mājaslapu Zvaigzne austrumos LV, lai vairāk uzzinātu par šo, bet tātad tas ir liels, liels pārbaudījums darbs, bezdarbs, tad arī cilvēku cieņai necienīgi apstākļi darbā. <clears throat> Tad pāvests šajā katehēzē atgādina mums, ka darbs ir ļoti būtiska cilvēka dzīves komponente, un tas arī ir būtisks līdzeklis mūsu ceļā uz mūsu dzīves svēdarīšanu. Mēs darbā tad arī varam sevi izpaust, izpaust savus talantus, būt noderīgi, mācīties tādas e, konkrētības stundu, kas e, palīdz e, vai pasargā mūsu dzīvi, mūsu garīgo dzīvi no tāda spirituālisma, ka, ka mēs tur kaut kur lidinamies mākoņos, bet ka tā arī garīgā dzīve ir ļoti konkrēta, tad arī varam paraudzīties uz to, kā mēs varam uh, rūpēties par visu to sociālo netaisnību, kas tiek eh, pieļauta darba sfērā, eh, kas eh, nevis mums padara, palīdz kļūt cilvēcīgākiem, bet tieši otrādi nogrūž kaut kādus cilvēkus tādā eksistenciālā perifērijā, tad tas arī var būt apstākļus domājot par vēlēšanām. Jā, tad daudzi varbūt kristieši, skatoties uz to, par ko balsot, par ko neskatās tikai par šiem uh, seksuālajiem jautājumiem vai um, jā, kura partija ir par vai pret abortiem, kura partija ir par vai pret uh, homoseksuālām vai dabiskām ģimenēm, tad vēl viens apstākļus, ko mums vajadzētu ņemt vērā, ir šis te, kā uh, politiskā partija plāno nodrošināt uh, drošus, cieņpilnus darba apstākļus visiem darba spējīgajiem. Un tad arī attiecīgi pēc tam uh, samaksu, pensiju un atlīdzības visiem tiem, kuri vairs nevar strādāt. Tie tad arī ir jautājumi, kurus mums vajadzētu ņemt vērā, domājot par uh, to, ko ievēlēt, lai tad tieši ņemti vērā visi baznīcas sociālās mācības apstākļi. Un tad arī mēs paši varam paraudzīties, ar kādu garu tad mēs dodamies uz savu ikdienas darbu, ja, kā mēs veicam to savu ikdienas darbu, kā mēs, um, ko mēs daram uh, noguruma uh, apstākļos, ja, kā mēs atjaunojam sevi, ja, vai mēs arī raugāmies uz to, ka mūsu individuālais darbs ir saistīts ar uh, citiem cilvēkiem, jo pāvests atgādina to, ka darbs ir tas, kā mēs izpaužam sevi, savu personību, savus talantus, un tad līdz ar to tas pēc dabas ir vērsts uz attiecībām, ja mūsu izpausme, atkal citi uztver to mūsu izpausmi, un tad kā mēs izpaužam to savu radošumu, kā mēs atpūšamies no sava darba un kā mēs redzam savu darbu, kas nodara citiem cilvēkiem, ka mēs varam kalpot ar savu darbu. Tie ir tie jautājumi, kurus mēs varam šodien uzdot. Laiks dziesmai un pēc tās tad pieķeršos klāt jūsu uh, izziņām. Liels paldies visiem tiem, kuri uh, iesaistaties. Thank you. sēkli zemi irdī. Laukstam izslāpušu dzirdī, tā tu dievam kalpo, tā tu dievam kalpo. Kad tu atsien zāru laustu, veco ceļa zīmīs praustu. Tad tu dievam kalpo, tad tu dievam kalpo. Katoliks tā nebūt vašu, necels pārnos putu. augšu dārzu laistīt priecājies, ik kaunī skaisti. Tad tu dievam kalpo, tad tu dievam kalpo. Kad tu vienmēr gatavo. viens var atstāt. ēterā priesteris Pēteris Skudra. Ir 9,41 minūte piekdienā 14. janvārī ar TV ēterā priestris Pēteris Skudra. Paldies visiem, kur iesaistaties šīs dienas sarunā. Marija mums raksta Mans darbs saistīts ar maziem bērniem no pusotra līdz septiņu gadu vecuma. Man ļoti patīk mans darbs un esmu pateicīga Dievam, ka tā ir. Man ir izaicinājums pieņemt to, kas varbūt nedaudz kaitina, pieņemt un saprast bērnu negatīvo uzvedību, uztveru to kā kalpošanas darbu. Paldies, eh, Marija, par eh, tavu eh, ziņu un par tavu dalīšanos. Lilija raksta, ka viņas darbs šobrīd ir kā maisaimniecei, es vēl tikai mācos to labi paveikt. Reizēm esmu čaklāka, reizēm netik. tik Vēlos būt garīgi izslāpusi. Mans darbs man palīdz dzirdēt un ieklausīties. Paldies radio un visai komandai. Paldies Lilija par tavu īziņu un Anita mums atgādina, ka vakar katehēze beidzās desmit minūtes ātrāk. Tas saistīts ar to, ka es sacīju, ka mēs nepaspējām visas īziņas nolasīt, bet tiešām viņas bija daudz vairāk nekā mēs desmit minūšu laikā būšu būtu varējuši tās nolasīt, bet Anita ir pateicīga Dievam par iespēju strādāt mūzikas skolā un kopā ar bērniem klausīties un izprast klasiskās mūzikas skaistumu, vienu no Dieva atklāsmēm. Paldies, Anita, arī par tavu īziņu, tad droši arī pārējie klausītāji var pievienoties Anitai, Marijai, Andrejam, Lilijai, kuri dalās ar savu pieredzi, ar darbu, ar to, kā darbs palīdz vai nepalīdz ikdienā augt, kādas sajūtas tas rada. Arī mūsu klausītāja un brīvprātīgā dalās ar to, ka viņai aprit šogad 61. darba gads. Un jaunībā bija brīži, kad domāju, ka sagaidīt pensiju. Darbs bija uh, saistīts ar citu izglītošanu, izjūtu lielu atbildību, bet ar gadiem viss mainījās un uh, gandarījums par padarīto tikai pieauga. Varu pateikties Dievam par iespēju vēl strādāt un palīdzēt citiem. Daudz esmu arī mācījusies no vecākiem īpaši atbildību. Paldies, Biruta, uh, jā, 61 darba gads, arī mūsu uh, cita klausītāja Olga Dreģe, uh, dalījās ar to, ka viņa ir strādājusi, strādā joprojām savā darba vietā 60 gadus jau nacionālajā, piedodiet, Dailas teātrī, da, iespaidīgi, iespaidīgi, ka cilvēki var tik ilgi strādāt un nenogurt un ir gandrīti par savu darbu. Katrā ziņā manī tas raisa tikai uh, tikai ambrīnu. Eh, paldies eh, par šo eh, dalīšanos, tad tiešām varam paraudzīties uz darbu kā uz iespēju augt svētumā, paraudzīties uz darbu kā uz iespēju izpaust sevi, izpaust savus talantus, savu personību, un līdz ar to tad arī veikt to darbu nevis vienkārši, lai, nu, lai atstrādātu, lai mums samaksātu algu, lai kaut kā nebūtu tur eh, varētu iztikt, bet tiešām paraudzīties uz darbu kā uz tādām attiecībām, ka tas man palīdz veidot attiecības gan ar Dievu, un ka es uz eh, savu darbu varu raudzīties kā uz Dieva dotu dāvanu man, caur kuru es varu izpaust eh, savas dāvanas, varu izpaust tad arī uh, savas prasmes un tādā veidā kalpot citiem. Tad uh, paraudzīties arī to, kā mans darbs kalpo citiem cilvēkiem, ka tas, ko es labi izdaru, labi paveikts darbs, tad būs arī ieguldījums šajā kopējā labumā. Baznīcas sociālās mācības kompendijas, kuru ir izdevis Vokse Klēzija, un kura prezentāciju mēs varējām piedzīvot pirms diviem gadiem, te arī mūs apmeklēja uh, Eh, šīs te kongregācijas eh, pārstāvis eh, kardināls Turksons, kurš prezentēja šo dokumentu, tad arī runājām par to, ka darbs mēs, jā, tā ir tāda iespēja šī kopējā labuma veicināšanā, kopējais labums kā tāds būtisks aspekts, eh, ko baznīca vienmēr uzsver, arī kur mēs, eh, kristieši, esam eh, aicināti vienmēr sniegt savu, savu ieguldījumu. Jā, tad tās ir, darbs ir gan mūsu tiesības, gan arī tad mūsu iespēja šī kopējā labuma veicināšanā. Un es domāju, ka tas ir Te arī, te arī tāda lieta, ko es gribētu nocitēt, noslēdzot šo katehēzi, ko piebilst pie pāvesta sacītā, ir tas, ka darbs ir piederīgs pie cilvēka sākotnējā stāvokļa un pastāvējis jau pirms viņa krīšanas grēkā. Tāpēc tas nav ne sots, ne lāsts. Smags darbs kļuva grēka dēļ, bet tas pats par sevi darbs nav kaut kāds lāsts, kā mēs bieži vien to to uzskatām. Tad, jā, darbs, darbs mums ir mūsu aicinājuma sastāvdaļa arī tad, ja mēs nebūtu krituši grēkā. Tā kā aicinu tad arī uz darbu, darbu paraudzīties. Māsa Meinarda mums raksta, klausoties katehēs, sapratu, ka man sarežģīti atdalīt darbu no kalpošanas un otrādi. Reizēm tas priecē, bet reizēm sarežģīja realitāti. Jā, mums ir jāprot arī nošķirt mūsu darbu no ikdienas dzīves. Tas ir arī izaicinājums eh, tiem cilvēkiem, kur ir aicināti šobrīd strādāt mājās. Jā, ka nodalīt to savu darba vidi no savas mājas dzīves ļoti, ļoti grūti, īpaši, ja tie dzīvokļi, dzīves vietas ir mazas, pārējo ģimeni, ja, kur, bet tāpat arī tad psihologi un, un speciālisti iesaka tomēr pat, ja tu, tu guli un strādā eh, vienā un tajā pašā istabā, tad viens stūris tomēr ir darbam, ir kāds darba galds vai, vai eh, kāda, jā, vide darbam, un tad otra eh, vide šajā telpā ir atpūtai, ir ar darbu nesaistītām lietām. Tas, tas ir izaicinājums, bet nu, mums arī jāmācās tad to darīt, lai mēs varētu labi veikt savu darbu, mums ir arī nepieciešams labi atpūsties. Tad vēl Inga mums raksta, labrīt, darbā nākas saskarties ar taisnības cīnīšanu, tāpēc par paraugu ņēmu svētā, svēto ģimeni, mācoties pacietību visās lietās saskatīt Dieva klātbūtni, lai atrastu pareizo ceļu. Paldies, Inga, arī par tavu īziņu. Es domāju, tad mēs ar to arī varam noslēgt šīs dienas katehēzi. Piedāvāju palūkties to pašu lūkšanu, kuru pāvests Francisks citēja no pāvests, svētā pāvesta Pāvila VI, kurš šo lūkšanu lūdzās 1969. gada 1. maijā, kad mēs svinam svētā Jāzepa strādnieku aizbildņa svētku dienu. Ak, svētais Jāzep, baznīcas aizbildni, tu, kurš plecu pie pleca ar e, iemiesoto vārdu, strādāji katru dienu, lai nopelnītu iztiku, smēli spēku no viņa, lai dzīvotu un pūlētos, <clears throat> tu, kurš pieredzēji bažas par rītdienu, nabadzības rūgtumu, darba nedrošību, tu, kurš šodien sniedz spožu piemēru, cilvēku acīs pazemīgu, bet e, visaugstāk izceltu dieva acīs, sargā strādniekus viņa ikdienas grūtajā dzīvē, sargā no mazdūšības un e, no negatīvas sacelšanās, no e, baudkāriem, kārdinājumiem un dāvā mieru pasaulē, to mieru, kas vienīgais var nodrošināt tautu attīstību. Āmen. Tā mēs tad um, noslēdzam šīs dienas katehēzi. Atgādinu klausītāji, ka mēs tiekamies jau uh, pavisam drīz, uh, pulksten desmitos uz kopīgu lūkšanu, un pēc tās tad mēs, uh, jā, ir klausītāji ro, tavās rokā šis ēters. Es uh, šo ēteru piekdienās no 10 līdz 11 esmu tavā rīcībā, kur esmu gatavs uzklausīt to, kā tev klājas, kā tev ir gājis aizvadītajā nedēļā, kā Dievs tevi, uz tevi runājis, ko tu varbūt esi dzirdējis radio Marija ēterā, ko tu vēlētos dzirdēt, vai arī, ja tev ir kāds jautājums, tad droši vari to uzdot, tu vari zvanīt uz numuru 67 969 131, vai arī rakstīt īziņas uz numuru 266 77 272, vai arī raksti ēpastu studija at rml.lv.